saodat asri qissalari salmon forsiy isfahon shahrining jay qasabasida salmon ismli bir o'smir yashardi otasi qasaba raisi edi o'g'lini devonlanarcha yaxshi ko'rar boshiga biron falokat tushmasin deya yolg'iz tashlab ketmas hech qayoqqa bormas edi yubormas edi salmon bolalik hatto ilk o'smirlik chog'ini ham xuddi bir joriyadek to'rt devorning ichida o'tkazdi dindor bir yigit bo'lib ulg'aydi otasidan oilasidan olgan diniy tarbiyaga ko'ra u ham majusiylikka otashparastlikka e'tiqod qilardi bir kuni bir ibodatxonaga kirib olib duo o'qiyotgan nimalarnidir pichirlashayotgan odamlarni ko'rdi salmon ularni zavq bilan kuzata boshladi oradan bir necha soat o'tgan bo'lsa-da salmon hanuz ularni tomosha qilardi balki shu daqiqalarda yolg'izlik tufayli yuragida paydo bo'lgan o'kinch o'rnini biroz yengillik xushnudlik egallagan bo'lsa ajab emas chunki salmon bu dindorlarni hayrat bilan kuzatarkan yuzida xiyol tabassum paydo bo'ldi oqshom paytda odamlar tarqala boshladilar salmon ulardan birini to'xtatib bu din bu sizlar sizning diningizning asosi qayerga borib taqiladi qanaqa din o'zi diningizni menga chuqur va atroflicha o'rgatadigan odamni qayerdan topsam bo'ladi dedi shom shahridan degan javobni oldi salmon boshi egik holda ibodatxonadan chiqdi u o'zicha shunday deb pichirladi xudo haqqi ularning dini biznikidan xayrliroq biznikidan mukammalroq ekan shu kunlari otasi salmonni bir joyga ish bilan jo'natdi salmon uzoq vaqt yo'q bo'lib ketdi qattiq sarosimaga tushgan ota darhol uning izidan odam jo'natdi ammo o'g'lining u joyga bormagani ma'lum bo'ldi uni qidirib chiqqan kishilar yon atrofni qayta qayta qarab keldilar biroq salmondan darak yo'q edi otaning xayoliga har xil yomon o'ylar kela boshladi xunuk bir xabar eshitmayin da deb xavotirga tushdi ammo kun botib qorong'i tusha boshlagach salmon hech narsa bo'lmagandek uyga kirib keldi yuziga diqqat bilan qaragan kishi uning o'zgarib qolganini sezishi qiyin emasdi yuragiga g'ulg'ula tushgan ota mehr shafqat qo'rquv va g'azab hislari ayqash uyqash bo'lib ketgan bir ovozda qayerlarda yuribsan o'g'lim deb so'radi salmon o'z ko'zi bilan ko'rgan voqealarni gapirib berdi so'zlarini shunday davom ettirdi mening tushunishimcha ularning dini biznikidan xayrliroqdir otasi ashaddiy majusiy edi eng to'g'ri din ota bobolarimizning dinidir dedi u yo'q ota xudo haqqi ularning dini biznikidan yaxshi biznikidan mukammalroqdir ota o'zlarining dini ustunroq ekanini uqtirishga harchand urinmasin salmon fikridan qaytmadi otasining jahli chiqib ketdi so'zini o'tkaza olmagach o'g'lining oyoq qo'lini bog'latdi va bir xonaga qamab qo'ydi oyoq qo'llariga solingan kishan o'spirinning ongini yanada tirqlashtirgan dunyoqarashi hududlarni kengaytirgan edi salmon endi o'zining haqli ekanligiga shubha qilmasdi qulay fursatni poylay boshladi kalisoni kalisoda tanishgan odamlarga odamlariga xabar jo'natdi shomdan bir karvon kelsa ma'lum kishilarni kishi, ma'lum qilishlarini iltimos qildi yuragi mehr shafqatga to'la ota har kuni o'g'lidan xushxabar chiqishini kutardi unga pand nasihat qildi tahdid qildi har xil yo'llarni sinab ko'rdi ammo hech biri foyda bermadi so'nggi chora sifatida qamoq muddatini uzaytirishga qaror qildi jigar porasi jondan aziz farzandining begona dinga kirishiga hech rozi bo'lolmas edi shunday kunlarning birida salmonga shomdan bir karvon kelgani to'g'risida xabar yetdi salmon xabarchidan ular aniq ketadigan kunda yana xabar yetkazishni o'tinib so'radi bu qamoq muddati davomida salmon majusiylikdan ko'ngli so'yib boshlagan yuragiga tushgan uchqun alangalangan edi qattiq hayajon ichida karvon ketadigan kunni poylar o'zi uchun yangi bo'lgan dinga kirishdan boshqa hech narsa haqida o'ylamas edi nihoyat xushxabar keldi salmon darhol kishanlarini yechdi vaqtni o'tkazmay uydan chiqib ketdi bu uning ota uyini uzil kesil tark etishi edi endi bu uyga qaytib kelmoqchi emas qaytish haqida o'ylamas ham edi karvonga qo'shildi uzoq davom etgan safardan so'ng shomga yetib bordi vaqtni boy bermay nasroniy dinining eng ulug' vakilini qidirdi ko'rsatdilar salmon uning huzuriga bordi boshidan kechirgan voqealarni so'zlab berdi bu dinga kirish uchun chekkan azoblari va qilgan fidokorliklarini tilga olib o'tdi so'zlarini shu tarzda yakunladi endi izn bering sen bilan endi izn bersang sen bilan birga qolay senga va kalisoga sidqidildan xizmat qilayin bu dinni shaxsan sendan o'rganib sen bilan birgalikda ibodat qilayin bu odam salmonning so'zlarini diqqat bilan tingladi uning samimiy bir o'spirin ekanligini angladi iltimosini qabul etdi salmon sevinch bilan uning qo'llarini siqdi endi salmon majusiylikdan voz kechgan nasoro bo'lgan edi dinga xizmatda kamchilikka yo'l qo'ymas ibodat chog'larida riyokorlik qilishni sira ham o'ylamas edi endi bu kalisoda u bir necha yil qolib ketdi ammo salmonning ruhoniydan mamnuniyati uzoqqa bormadi bu odam benihoya darajada riyokor ekan xalqqa qilgan nasihatlariga o'zi amal qilmas aksincha ish tutar edi boylikka o'ch edi boy badavlatlar sadaqalarini ularga keltirib sen faqirlarni bizdan ko'ra ko'proq bilasan bizning nomimizdan shu pullarni berib qo'ysang der edi ammo ruhoniyning qo'liga tushgan pullar faqirlarga yetib bormas edi oltin va kumush to'ldirilgan xumlarning soni yet, yettitaga yetdi avvalo sizlarni to'ydirishim kerak faqirlarga keyin berilsa ham bo'laveradi deya ruhoniy tushum pullarini xumlarga to'kardi salmon forziy bu qallobligini xalqqa qanday yetkazsam ekan deb ko'p o'yladi lekin uddasidan chiqishga ko'zi yetmasdi bir kuni ochko'z ruhoniyning eshigi qattiq qattiq chertildi chertayotgan ajal edi qaytib ketish uchun kelmagan edi xohlasa xohlamasa uni huzuriga olib ketishga majbur edi ko'zlari oltin kumushga liq to'la yettita xumga qadalgan ruhoniy o'lim sharbatini so'nggi tomchisigacha ichdi va umr bo'yi zinhor boylikka berilmang pulga aldanmang boylikka banda bo'lmang bularning hammasi foniydir deya jar soldi jar solgan ammo hammadan ko'ra ko'proq o'zi mukkasidan ketgan mol dunyoni bir zumda tark etib ketdi qavmlar ko'z yoshi to'kar uni qayt uni katta hurmat bilan dafn etishga hozirlik ko'rar edi ularning samimiy qayg'usi salmonning bardoshini toshirgan so'nggi tomchi bo'ldi bu odam beodob riyokor bir kimsa edi yig'lashingizga ham arzimaydi deb baqirdi odamlar g'azablanib ketdilar nima deyayotganingni bilasanmi o'zing necha yillardan beri xizmatini qilgan odamning haqida bunday deyishga uyalmaysanmi o'lgan odamning ketidan gapirish ayb bo'ladi ammo salmon so'zdan qaytmadi men nima deyayotganimni yaxshi bilaman gap shundaki sizlar unga sadaqalaringizni keltirib faqirlarga tarqat deb berar edingiz u esa hammasini o'zining hamyoniga urardi istasalaringiz o'sha pullar turgan joyni ko'rsataman dedi qani ko'rsat Xalq bir necha daqiqadan so'ng og'zi burni barobar to'ldirilgan qumlarning yonida turardi. qumlar ag'darildi. Ko'zlar qinidan chiqib ketayozdi. Bu beqiyos boylikni tushda emas, o'ngda ko'rayotgan edilar. Ruhoniy haqidagi fikrlari bir soniyada teskarisiga o'zgardi. Ablah haqiqiy mal'un ekan. Haqiqiy shaytonning o'zginasi. Necha yillardan beri shu iflosga aldanib kelgan ekanmiz. Kabi kin va adovatga to'la xitoblar yangradi. Asabiylashganlar orasidan yillar bo'yi ularning aldab kuchini zulukdek so'rib kelgan ruhoniyni rosa qarg'aganlar ham bo'ldi biz uni yerga ko'mmaymiz u bunga u noloyiq so'nggi qaror edi bu ruhoniyning jasadini sudrab olib ketdilar bir daraxtga osdilar o'tgan ketgan uni toshbo'ron qildi salmon xalqning ko'z o'ngida to'kilgan boylikdan bir faqir tiyin olishni ham istamadi kalisoga bu dafa xalqning hurmati va ishonchini qozongan boshqa ruhoniy tayin etildi salmon esa uning xizmatini qila boshladi bu odamni salmon yaxshi ko'rib qoldi undan ko'ra mukammalroq ibodat etadigan mol dunyoga uningdek ko'ngilsiz oxiratga uning kabi havasmand odam borligiga ishonmasdi ammo tez orada uning ham boshiga ajal keldi aslida mol dunyoga hech ko'ngil qo'ymagan bu odamning hayotdan ko'z yumishi ham qiyin bo'lmadi o'zi juda havasmand bo'lgan oxirat yo'liga ketdi u yerda izzat ikrom ko'rishiga umid bilan ketdi ruhoniy so'nggi nafaslarni olarkan unga o'ta vafodorlik bilan xizmat etgan Sal salmon meni kimga tashlab ketyapsan sendan keyin kimning etagini tutaman deganida u ishonsa bo'ladigan kishilar oz qoldi mosulda bir rohib do'stim bor uning huzuriga bor dedi u o'lgach salmon uzoq yig'ladi shomni tark etarkan necha yillar davomida bir biriga tamomila qarama qarshi bo'lgan ikki kishining xizmatini qilgani evaziga hech narsaga erishmagan edi bu xizmatni u din yo'lida beg'araz o'tagan xizmati evaziga pul ishlashdan biron marta hatto o'ylab ko'rmagan edi